Ne da nam ga Angela, Merkelica stara, ne da više džaba, tjera nas da radimo za mašine stare. A mi smo djeca ponosna. Djeca osvajača. Pokrstili smo pola svijeta. Satrali maje inke. Neće nas niko. Natrag fabrike. Marko. Studiral sem godinama na prestižnim lokacijama Barcelona, Paris, London, Brisbane. San Francisco, Boston, Montreal, LA. Neće mene niko za mašine stare. Neka im imigrantska kopila da rade. E hoće kurac. Gotovo je Rodrigo. thank you Konstantin! Konstantin Kakis! Atena je rodni grad! Mene i mog brata! Oba smo na ulici! Na barikadi! Danas gori Grčka! Sutra sva planeta! Dok je bilo para! igralo se, pjevalo, svirao nam orkestar za svade i sahrane, al nema više keša, ne da nam ga Angela, Merkelica stara, ne da više džaba, hoće nas da radimo, za mašine stare A mi smo djeca ponosna Sparte i Aleksandra Spalili smo sve Od Makedonije do Azije Bilo nas je 300 Protiv čitave Perzije Neće nas niko! na tragu fabrike neka im došnjačka kopila drade da E moj Konstantine Konstantine Ime mi je Cigan. Kad me Sarkozi mrzi, to je fašizam. A kad me mrzite vi, to je nako na mojoj pjesmi. Uzimate keš, a mojoj djeci milostinja da Bog da vam sinovi moji, zetovi bili, a moje kćeri, potom rađale. Damir Avdić, Katalonija, Sparta, Galicija. Ovo je nešto što smo planirali da pustimo prošlog utorka kada smo i puštali Damira Avdića, onaj mini intervju sa njim, međutim, pesma nije bila spremna do utorka. Oni koji su slušali Kupek na odloženo mogli su da čuju pesmu isto tako na odloženo. Dobroveče, 26. Kupek po redu. Ovih dana se inače u Beogradu održava jedan fenomenalan festival, jedan od mojih omiljenih filmskih festivala, ali uvek je problem sa vremenom. Rajko Petrović nam je bio takođe gost prošle nedelje, dakle pričali smo o slobodnoj zoni. I ovog utorka ćemo posredno pričati o slobodnoj zoni kroz usta autora jednog od filmova koji je bio prikazivan premijerno jučer u Beogradu, danas reprizno prikazan. Reč je o Srđanu Keči koji je na Slobodnu zonu došao sa filmom Pismo ocu. Zapravo ne mogu da kažem ni da je došao sa filmom jer je Srđan Keča bio jedan od e, selektora festivala što znači da, on je, da je on tu kao kod kuće. Srđan Keča je ovde sa nama u studiju i mi nećemo dugo daviti sa e, nekom besmislenom pričom na samom početku, osim što ću samo da najavim da ćemo u pauzama razgovora puštati jedan jako zanimljiv album obrada Boba Dilana o čemu ću pričati možda nešto malo više e, nakon nakon prve pauze. Ja za početak želim dobrodošlicu Srđanu. Ćao. Ćao Srđane. E, Srđan je kao što rekoh jučer i danas na Slobodnoj zoni imao premijer, premijeru Beogradsku, je li tako, filma Pismo ocu. Film je prikazivan u Prizrenu, gde je još bio? Ne, samo, samo u Prizrenu. Samo u Prizrenu. Je... Dobro, ukratko ajde da objasnimo o čemu se radi u filmu i zašto je on toliko interesantan bio, pa na kraju krajeva i ti, je li kao autor, da dođeš u Kupik ja sam, ja sam tu najavio zapravo, jeli, kao reče o nekom preispitivanju prošlosti, pre svega prema, u odnosu prema tvom ocu. Ja znam da ste ovo verovatno mnogi, mnogi pitali, ali ajde kao da krenemo polako, pa verovatno ćemo doći do neke poente kad će ljudima do neke tačke kad će ljudima biti jasno o čemu se radi. <laughs> da, da, i možda i meni isto. <laughs> možda, da. da. Um, pa film je na, nekako um, Film je nastao kao rezultat jednog užasno dugog procesa u stvari. A, baš danas smo pričali u stvari o tome, znači pre nekih pet godina je ovaj, smo sedeli a, par mojih kolega reditelja i ja i onda smo razgovarali o tome kao kojim temama bismo htjeli da se bavimo u buduće pošto smo završili neku tu jednu turu filmova. I ja sam rekao da bih htio da radim film a, o bračnom paru koji se razvodi. I sad mhm. dokumentarni ili igrani nije bitno i da onda bih a, kroz tu priču hteo da proučim neka pitanja kojima bi se bavio u našem društvu, u filmu, svejedno. I ovaj, I onda sad nekako tokom tih godine ja sam tako lutao malo po Balkanu, tražio neke priče, pokušavao da nađem taj neki okvir u kojem bi to mogu sve, da, to što sam htio da ispričam da, jedan da pronađem. I ovaj, na kraju se desilo to, ili što se desilo u moje porodice, da je mala otac preminuo i da sam nekako uspeo da um, a uspeo. Da sam neko drugi jednostavno sagledao svoju porodicu i vidio da u stvari ne moram da idem dalje odatle. ne moram mhm. da idem dalje od kuće u stvari da ispričam tu priču i istovremeno, jeli, si imao neku kao krizu, ajde, um, kao autorsko, da kažem, gde nisam više teo da radim dokumentarni film, te otprilike imam stalno, da u stvari hoću da prestanem da se bavim dokumentarnim filmom. I ovaj, zato što je nekako moralno iscrpljujući zato što se čovjek bavi nekim tuđim životima, stalno ulazi u, ja mislim, a, gledam prijatelje koji se bave isto jako dugo dokumentarnim filmom koji nekako, ne znam, nije to stalno neko zadrenje u tuđe živote, stalno neko investiranje neke energije u tuđe živote i onda ovaj, a, u jednom trenutku sam osetio da ja više nemam pravo to da radim. I onda ovaj, jedino rešenje koje se tu nekako ponudilo je bilo da da zađeš u svo, sobstveni život, zapravo, pa da, recimo, da, porodice. Da. E sad, a, ne znam kako da to objasnim, nije sad bilo tu nekih a, neverovatno a, gorućih pitanja Bilo je tu jedno pitanje ili dva pitanja na koje meni nisu bili jasni odgovori i na koje na kraju na kraju nisam ni našao odgovor u filmu. Um, ovo ostalo je što je najgore, znači ispalo tačno onako kako sam se pribojavao da će da ispadne. Mm -hmm. Ne znaš, često se da to dešava ovaj, u dokumentarnom filmu pogotovo, da stvari ispadnu tačno onako, tačno onako kako se pribojavaš da će da ispadne nekako, um, da svet ti ponudi baš ono sve nekako jednu, jednu, jednu gotovo karikaturu samog sebe, mm -hmm. često. I onda moraš malo čak i da se boriš tome, da, da to, protiv toga, da se opireš tome da ne bi jeli film ispod crtani film. Um, I da, eto, to je, to, to je bio taj proces neki nastanka tog filma. S obzirom m, mm, da se ti u, u, u filmu zapravo baviš sobstvenom porodicom, pre svega zapravo e, sobstvenim ocem koji umire od raka, tvoje osnovno pitanje je za početak bilo zašto je odlučio da umre sam i onda si krenuo jeli, da proispituješ šta se zapravo dešavalo kroz uh, njegovo ovaj, hmm. mlade godine pa do venčanja, rođenja tebe, tvog brata, štafeta eh, štafeta raznoraznih jeli, omladinskih akcija, pa na kraju do odlaska u rat u Hrvatsku. E, sad si rekao da si zapravo desilo ono što si očekivao. Mm, koliko ti je to negde bilo olakšavajuća okolnost u radu na filmu? koji mm. se bavi, jeli, kao što rekao, ono, tvojom porodicom, koji sigurno nije bio lak. Pa ne, gledaj, mislim, ako odeš kod nekoga kući da razgovaraš o čoveku koga više nema, um, svi će početi u nekom trenutku da govore o sebi. <laughs> to je neminovno, jeli? I to je ono što sam znao, jeli, to je da ako ja odem i počnem taj razgovor o mom ocu, jeli, sa bilo kim, njegovim prijateljima, mojim stricem, da će na kraju taj razgovor da odluta u pravcu gde će ljudi govoriti zapravo sami o sebi. Pa sad direktno ili indirektno. Um, to je negde tu je negde kao poslužilo to kao alat kada se ispriča ili neka šira priča. Jer meni nikad ne, mislim, ja, znači meni nikad, ja sam mogao ta pitanje, jeli da saznam, da odgovore, da pokušam da saznam odgovore na ta pitanja i bez pravljenja filma. Jel? Um, ali je tu postojalo nešto, postojala je potreba da se ispriča neka šira priča. Mm -hmm. um, priča o društvu, priča neka koja je univerzalnija. Um, I onda, onda je ovo nekako je delovalo kao potpuno nekako, na, na tom jednom talasu u tom trenutku delovalo kao potpuno savršena alaka, da su se stvari nekako same uklapale ove, oko te neke ideje. Um, mislim, onda je naravno bio ono standardni rad na dokumentarnom filmu, a to je da jako puno vremena čak provede sa ljudima, da uh, jednom pokuša snima, ne ide, drugi put pokuša, ne ide, peti put pokuša, ne ide, pa onda deseti put odjednom za jednu noć se snimi sve. Mm -hmm. um, I to je to. <laughs> Nastavimo dalje. Da, ovaj, ali nije zapravo toliko bilo teško koliko se može činiti iz filma. Na meni često ljudi stalno dođu pa kažu kao, ja, ovo mora da je bilo teško napraviti ovakav film, kao to je... U stvari nije. U stvari uopšte nije. Mm -hmm. um, bilo mi je mnogo teže neki drugi film da uradim. ovaj se nekako sklopio sam od sebe gotovo. Um, I onda je u stvari bilo negde i uživanje, bilo je neka vrsta katarze napraviti takav film. I onda ono što mi je najlepše u stvari je što ljudi mnogo ljudi koji su ga gledali ovaj, pa pisali mi posle i tako da ostavili neke komentare uh, su rekli da i njima, mislim na neki način rekli da i njima to bilo neka vrsta katarza taj film, tako da a, to mislim da nešto što je nama, te neke, te neke male katarze su ono što je nama stvari puno nedostajalo ovih godina. Slažem se, pa dobro to je, uh, ja bih negde to mogao usporediti, a verujem i ti, sa onim čuvenim pitanjem u Nemačkoj 68. godine, kada su deca pitali sobstvene roditelje šta su radili za vreme drugog svetskog rata i gde su bili. Mm. Koliko bi se sa tim složio? Da to je ekvivalent sada. Um, pa to je ta vrsta katarze zapravo, ono što su i oni tada doživjeli kad su prvi put pitali roditelje, naravno ta katarza nikada nije do kraja da. zapravo dostignuta i teško da će ikada i biti, Da ne govorimo o našem slučaju gde se to pitanje zapravo još kolektivno nije postavilo. Da, pa ne, mi imamo isto to, um, juče je baš bila neka debata isto doma omladine oko toga kao či kakvim temama bi trebalo i kakvim temama se bave mladi autori sada na našim prostorima i, i onda kao da smo, bila sad to neka izjava da smo se mi baš zakačili puno za te 90-te, ovaj, ali uopšte mislim da nismo, jeli? Da se nismo zakačili na uopšte na pravi način. Mislim, možda se negde te 90-te koriste kao poštapalica stalno, mm ali ovaj, mi uopšte nismo zadrli u to kao da, ovaj, da to nešto istražimo. A znam jako mnogo mojih prijatelja, svi većina, skoro svi, a, nekako su gadljivi već na te priče, ono, 90-ih. I ja sam. Znači, ja nisam nekako... Stalno mi je bilo kao neki osjećaj mučnine da se ja sad bavim time kao šta sad ima više, znaš, niko, koga, koga sad više to zanima, više to je neka priča, ono, pogledaš na ulicu, ono, kao nikog živo više ne zanima to. Um, Međutim, ne znam, ono, zato stvari, zato je, je to je jedan od razloga što je ovaj film sedeo tako dugo u fioci. Ja sam mislio, šta, pogotovo ovde u Beogradu da ga prikažem, nema šanse. Kakva će da bude reakcija to? Kao, šta, šta ljudi će da kažu, pa si ti normalan, šta pričaš ovo? Kao, kak, kako se to priča? Koga vre zanima ovo? Um, ali nekako mi se čini da ako se stvarno zadre duboko u tu, u, taj, u tu problematiku, da onda ovaj, da onda sve te neke bljutavosti tih priča iz 90-ih, te neke poštapalice kojima se stalno služimo, nekako nestaju i onda to odjednom postaje neka univerzalna priča. Mislim, meni je tu recimo puno pomoglo to što je montažerka filma bila australijanka koja nije imala pojma ništa o Balkanu. Mm -hmm. um, sve ostale kolege koji su radili na filmu kompozitorka, mislim ima nešto malo, ako si primetio tanane muzike koje se provlače kod, kroz film, vrlo, vrlo malo. Um, ona je Britanka, a dizajner zvuka je Rumun. Dobro, hoćeš reći da si imao apsolutnu kontrolu, niko ti se me, nije, nije mešao, ni ti ne, niti je mogo se Ne, ne, hoću da kažem, ne obratno, hoću da kažem da mi je pomoglo jako što oni nisu imali pojma ništa o Balkanu i što je nekako film morao za njih da radi. Aha. Znaš, jer ja znam kada meni, ako meni montažarka počne da plače montaži, onda znam da taj film radi. Ako je ona Australijanka koja pojma nema ništa o Balkanu, niti je bilo šta bljutavo, niti je, ne, ona jednostavno ne zna. Mhm. Mm Ali onda nju dotiče to na nekom potpuno drugom planu taj film, ne, znaš, i to, to što je to neka lična priča koja bi mogla da se dešava bilo gde, jeli? I čak ne znam da li si primetio, mislim, to sad pošto se prikazuje u kontekstu ovde u Beogradu ovaj, na filmu, mislim, nigde na početku filma, nigde u filmu nije naglašeno u kojoj se zemlji to dešava. Niti u kom gradu, osim Ništa. tu i tamo u toku razgovora se spominje. Da, da, da. ali nigde nije postavljeno to kao, e, mi smo sada u Srbiji i to se dešava ovde. Mislim, ko provali koja je zastava tamo na onoj fotografiji na, ovaj, na početku filma, taj je provalio, ali ko ne, šta sad, mi smo negde, negde u svetu. Mm -hmm. Ali mislim da film i tako radi. Negde mi se čini da je jednako zastrašujuće ovaj, i, i, i voditi razgovor sa ljudima koji su pre svega bili ili vrlo bliski prijatelji tvog oca ili dakle direktni, direktni rod koji su uh, gotovo imali istovetan put. Otišli su kao dobrovoljci u Hrvatsku, taj njegov prijatelj je čak odlazio kasnije i u, i u Bosnu. E, I sama činjenica, ono što je on rekao u toku filma, da on danas ne sme da ode ni u Mađarsku, ni u Hrvatsku, ni u Bosnu i Hercegovinu, e, sve zbog straha da bi eventualno kada pređe granicu mogao biti uhapšen zbog nečega što je radio ili što nije uradio, mm -hmm. ali se njegovo mm -hmm. ime nalazi na tom i tom spisku. Mm -hmm. Takvih ljudi e, u Srbiji, a i u Bosni i u Hrvatskoj danas ima sigurno i više nego što bi želeli, pa mi se čini da je to zapravo jedna strašna, odnosno zastrašuju, zastrašujuća jedna stvar da se društvo, dakle, zapravo e, delom temelji takvim ljudima koji nemaju nikako raščišćenu svoju prošlost i koliko misliš zapravo da, da, da to zaista jeste problem? Um, Da, mislim, problem je za njih, znaš, nekako, ovo je film bio, ovaj film se mi napravio. Izvini, ali pitam te zašto, ne samo zbog njih, nego zato jer oni imaju isto tako i svoju decu, mm. uh, a neki uticaj na njih u svakom slučaju postoji. Mislim da su veći problem ovi drugi ljudi, ne oni. Mm -hmm. um, ne znam kako da objašnjava, recimo taj čovjek o kom pričaš koji se pojavlja u filmu, koji je prijatelj mog oca, um, on... Um, on je meni bio jako zanimljiv, zato što on stvarno, znaš, pogledaš kao on je jedna duša čoveka, znaš, ono, dobar čovek. I ovaj, šta je on radio, gde sam zatekao, kako je to ispalo, sve tako. A, nekako i, i sad vidiš iz njegove neke perspektive, on se sad povukao skroz iz društva. On je tamo na reci i ono, peca, sedi u tom ribolovačkom klubu i to je to otprilike. Um, ponekad prošeta, ima neku bašticu koju obrađuje i to je to. On nije problem. Mislim, mm -hmm. problem je... A, veći problem je to što smo mi te ljude samo stavili zapečak i to što, a, kao društvo, jeli? I to što sada, ne znam, um, vlada taj neki zaborav, kao sad ćemo mi da idemo dalje, nema to veze. Ono što meni je bilo važno jeste da pokažem da postoje ti ljudi, da možda većina ljudi u Srbiji je takva, Tako da su oni, da to je neka generacija tih Jugoslovena koji su nekako sada oštećeni, koji sad treba nekako da žive, mislim, koji sad su se svi na neki način povukli. A, mislim, to je sad jedan ajde, opet ono rediteljski postupak u filmu, ali je, namerno je svako od njih sniman potpuno sam. Jel? Mm -hmm. um, e, nigde ti ne vidiš interakcije između dva čoveka tamo, mislim, to je zbrilike ono, um, onako ima dve interakcije u filmu nekakve. Um, a i to su bez ikakve komunikacije gde one samo onako pokažu onoj babi ruku, jeli. Um, I to je, to je zato što sam nekako hteo da prikažem koliko su oni sada usamljeni, koliko je to nekako jedan raspad na, na ličnom nivou bio. Ali ovaj, ne, ne mislim da su oni problem. Ne mislim da su oni kao per se, jeli, problem. Um, problem je to što, ne znam, ljudi koji sada jedan sloj ljudi koji sada vlada ovim društvom našim a, je rešio da to sve ništa ne postoji, to sve uopšte ne postoji više. Da to ništa ne postoji, da mi ne trebamo da se bavimo time uopšte više i da je sada samo važno da ispunimo neke uslove i da a, idemo napred i da na, jurimo neke pare i da će kad bude dovoljno para sve biti okej. Okay. I ovaj, juče sam baš rekao na toj nekoj tribini da ja stvarno ne mogu da vidim, a, možemo mi sad da počnemo da pravimo i proteste i filmove o protestima u Srbiji i tako dalje, ali smo opet, i kao sad protestujemo protiv kapitalizma nekog i recimo, ali smo, opet smo, opet smo preskočili neki korak. Mislim, ja radim to u Londonu, ali tamo nije preskočen taj korak, tamo je ono jedan kapitalizam koji je razvijen tokom stoji nešto godina. Mi ovde nemamo pojma protiv čega bismo se bunili. <laughs> Mislim, ja kad bih ovde pa- organizovao, ja kad bih ovde organizovao proteste, ako neko hoće da mi se pridruži, <laughs> ovaj, Ja bih sad, jedino što, bih mo, što mi je palo na pamet je da odem ispred zgrade vlade, nas postavim piknik sa nekim sandvičima i samo sedim i kad me neko pita šta je ovo, nemam pojma. Stvarno ne znam šta bih rekao dalje, znaš, mislim, nema tu više reči, zahteva, bilo kakvih jeli, koji mogu da se postave, jer to je jedan, jedan nevjerovatan sloj društva koji sam kaže, znaš, sve ovo sad što je bilo, sve ovo što će biti, to ništa ne postoji lepo ste rekli, pa potpuno se slažem sa tobom, pa možemo sutra zajedno na piknik, <laughs> ako se raspoložen. Da, može. <laughs> Možda još nekoga privučemo. E, ok, napravit ćemo prvu pauzicu o, ovaj, u razgovoru, slušat ćemo Vladu Kreslina Don't Think Twice. Don't Think Twice. program izobraževalnega značaja. He asks you how it feels. And he says, Here's your throat back. Thanks for the loan." Now you see this one eyed midget shouting the word now. And you say, For what reason? And he says, How? What does this mean? He screams back, You're a cow. Give me some milk, or else go home. to je bio Laibach, takođe sa albuma Project Bob Dylan, tako se zove album. E, nama je i dalje u studiju Sređan Keča i dalje pričamo o njegovom filmu, zapravo o njegovim filmovima, ali pre nego što pređemo na ostale filmove, ostalo je još nekoliko pitanja koje bi želeo da mu postavim vezano za film Pismo ocu. Da, jedno od pitanja me zanimalo ovaj, koliko sam naziv filma ima veze sa Kafkom i njegovom knjigom? A, um, nema uopšte u smislu da mislim možda je podsvesno pošto je ona Kafka na meni jedan omiljenih pisaca i ovaj, u nekom detinjstvu, da kažem, sam ono postavljen bio. <laughs> bio Zato si ispao takav kad si u detinjstvu čitao da, kafku, jel? Pa da, pa da, vidiš šta se dešava, to ti, ono. I to, znaš, kad sam krenuo, za, za vreme bombardovanja, ono, znaš. Uh. Ovaj, nisi imao da šta drugo radim, ono, kao pisao ove neke programe u Pascalu tada i ono, naučio da programiram, pošto kao nije bilo ništa drugo da se radi i ovaj, onda sam, ono, čitao Kafku, eto, to je to. I onda sled, godinu dana posle toga postavio neku predstavu, <laughs> ovaj, po, po, ovaj, po Kafkinom preobražaju, nadam se. I ovaj, <laughs> a, nisam razmišljao ono, kada je neki radni, prvi, prvi radni naslov ovog filma je bio Fuga um, zbog nekih, mislim to je bio samo koncept kao strukture filma neki ovaj, i onda kao to bio kao neki code name za, za, za film. A ovaj, onda je radni naslov bio Ako znaš onu pesmu, pozdravite moga tatu. <laughs> Znam. E, ta. Ona, to, je, to je Mislim, Pozdravite, pazi... moga e, tatu, da. tamo preko, ne znam, ja. E, dobro, ali znam, znam, okej. Okay. Da talasim na plavog da, mora. Da, plavog mora. E, ovaj, i sad, Čak sam hteo na špici odjevno i da stavim tu stvari, ali da to bude kao... Ali onda je li film ispao nekako jako tih i nekako... A, mislim, mnogo tiše nego što sam ja mislio da će biti. Jer bio je jedan trutku kao u <laughs> montaži smo čak mislili da stavimo imao sam ja gomilu neke arhive koje sam tako skupljao, ono, silne, imali smo, mi smo provodili, pazi, montaže, mi smo provodili tako, najviše vremena gledajući neke tako arhive umjesto da smo montirali, pošto smo mhm. jako brzo montirali kad smo montirali, jel? Ja. Ja e, nije bilo tu, ono, to je sve nekako na, na talase išlo, nekako. A ono, između tih tala smo sedeli i tako gledali ova ta, ta montažarka Cathy Lee, ta australijanka, australijanka koja je izmontirala film i ja sedimo i tako gledamo neke arhive kao um, Eurovizija 60 neke, pa nastup Jugoslavije tamo, pa ovo, pa ono. Pa smo onda gledali one kadrove um, neke iz... Um, ima onaj čuveni kadar, on iz helikoptera, ono, Vukovar, jedna priča, ako se sećaš da to. Pa mi je palo bilo na pamet, gde ću ja sad to da ubacim u film. Na kraju ali smo sve to isekli, ništa nije to ušlo u film. A, ima te neke arhive televizijske, ima možda 10 sekundi u filmu. Mm -hmm. a ovaj, sve ostalo je nekako ta porodična arhiva i film je ispao nekako jako tih i onda na kraju taj radni naslov i ta pesma nije ušla u film nikako, ni, ni skoro nikakve muzike ni, ni, nema u filmu. I ovaj, onda je radni naslov isto mora bude, onda je naslov mora da bude isto tako sveden pa je ispao pismo ocu. Mislim šta je drugo nego to. Pa, ne znam, da li si mogao da nađeš savršenije ime zapravo. Na kraju krajeva i sam e, naslov bilo <laughs> čega, pa na kraju krajeva novinarskog teksta opet ne trpi nešto puno karaktera slovnih. Pa da, pa da. <laughs> o, spomenu si sada e, e, Vukovar, jednim delom radnja filma m, se i dešava zapravo u Slavoniji, tvoj otac uh, a i tvoja rodbina i njegov najbolji prijatelj su između ostalog i bili na Vukovarskom ratištu. E, jedna od e, potencijalnih mogućnosti je između ostalog da tvoj film otkupe za prikazivanje i hrvatska televizija, a spominjao si mi nešto i televizije u Bosni i Hercegovini. Da. Um, pa u stvari, dobro, sad već ono postoji neko interesovanje od uh, festivala, definitivno, je li tamo. Um, Ono što znam za sada sigurno je da će biti prikazan u Zagrebu početkom decembra na, um, na festivalu filmu o ljudskim pravima. Mm -hmm. Tamo. A ovaj, jedan kolega iz Zagreba mi je nakon prikazivanja u Prizrenu, gde je film je tamo osvojio nagradu za, nagradu, da. da. osvojio nagradu za najbolji dokumentarni film sa Balkana, onda mi je ovaj, pisao i rekao da bi to hteo da stavi u bioskopsku distribuciju u Hrvatskoj. On ima neku Oni su uspeli tamo da naprave nešto što je kod nas još uvijek ono prilično nezamislivo, a to da naprave mrežu bioskopa koji distribuiraju dokumentarne filmove. Prošle godine, u stvari, ili ne, Postoji početkom, taj doku početkom, kina, da. Početkom ove godine je, da, početkom ove godine je Cinema Komunista u stvari igrao u, u kinima u Hrvatskoj isto. Ovaj, ja mislim jedno dve nedelje. I to je neki plan za ovaj film da negde um, polovinom sledeće godine Samo ovaj ili da. i After the jedan, War? Da, jedan stari, stari film moj ovaj, posle rata koji je 2006. izašao, um, a to sam snimao nekih ono 7-8 meseci na, na jednom malom, malom selu na jugu Kosova, a, jednom goranskom selu. I ovaj, taj film je ono obišao festivali, ja sam već ono i zaboravio na njega i onda je Oliver taj uh, kolega iz Hrvatske je iskopao, mislim, taj film, rekao, ajde kao da stavimo... Oliver Sertić. Da, Oliver Sertić, da. Ovaj, da na, ajde da stavimo sad ta, ta dva filma zajedno i da to furamo kao jedan, kao dugometražni slot, ono, u bioskopima. I onda da to plani neki, da se to stavi na DVD izdanje neko od hiljadu primjeraka i da se ponudi, ali televiziji. Takođe, oni imaju neku saradnju i sa Hrvatskom televizijom. U Bosni, Bosni i Hercegovini već nešto, neko, neka, neke mailove sam dobio u vezi sa um, BHTV-om i um, Al Jazeera-om koja sad otvara tamo mhm. isto ovaj, a, u Bosnu, Sarajevu, u kancelariju jednu, za kao Al Jazeera Balkan. I ovaj, tako da tu neko postoji interesovanje za, u, u regionu definitivno za film i super mi je što, pošto nekako, mm, mislim, najvažnije je, iako će on biti prikazan na silnim festivalima inostranstva sigurno, je, evo sad ćemo biti međunarodne premijere u, na ITV Amsterdamu, ali je nekako nekako ja mislim da naj, najlepše je prikazati ga da ovde, najlepše je da ljudi vide ovde. Najlepše u svakom slučaju, ali mi se čini nekako da će ga najmanje i biti ovdje. Bio je sad na slobodnoj zoni <laughs> ovaj, dva, put, dva put prikazan, pa da. A da, dobro, to, sad, to je Srbija, to je, <laughs> to je sad neka druga priča. Pa da. Nekako bi logično ovaj. bilo zapravo s obzirom na tematiku da se i ovde prikazuju taj, ne znam ni ja, možda u kombinaciji sa još nekim filmom uh, O, isto tako kao što će biti u Zagrebu ili isto tako bi možda bilo logično da se pokaže na RTS-u, na nekom od televizija sa nacionalnim frekvencijama, jer bez obzira što se ti u filmu više manje baviš, dakle, nekom svojom ličnom pričom u odnosu prema svojoj porodici, ipak je to priča koju sa tobom može podeliti ogromna populacija u ovoj zemlji. Pa dobro, pa, možda je bilo logično, mislim, bilo mnogo toga je logično, <laughs> pa mi se ne dešava. Ne, ovaj, Posle rata je recimo prikazan bio na ovaj, RTS-u i to je bilo sjajno jer ovaj, ne znam kako smo mi tu uspeli da proturimo u stvari. Um, jer neki, uspeli smo, uspeli smo tada je to bio jedan, jedna procenska kuća, kolektiv jedan koji se zvao Teljevaran Beograd koji smo ovaj, odeli baš Rajko Petrović, selektor sadašnje Slobodne zone i ja i još Naš nekoliko... Naš gost prošli put. Da, i još nekoliko ovaj, dokumentarista bilo nas jedno dvanestak tu u toj ekipi i onda smo ovaj, mi napravili neki deal sa RTS-om da im besplatno naravno, jeli, ovaj, damo... <laughs> I još te... da im platite. Da, još da im platimo, ove nama čine usluge, jeli, da im damo te filmove koje smo mi tad uradili. I bilo je to neki paket od osam filmova. I oni su tada isto krenuli to da emituju, bio, u stvari super su nam termin dali na kraju. Dali, čuj. Um, ovaj, to je bilo nešto petkom uveče od 8 sati na drugom programu. Mm -hmm. To je bilo dosta fino, onako. I onda, jeli, pošto je bilo adresa sajta na kraju svakog filma, mi smo onda dobili mailove od ljudi kao kako ste vi ovo stavili na RTS, svaka čast ljudi, ovo je kao, znaš, kao da si ono hakovao sajt RTS-a, otprilike tako izgledalo. Kao šta se ovo dešava, kao kadar duži, ono, ne znam, znaš, tri sekunde dokumentarni film na RTS-u koji kao potpuno ne, znaš, nisu i ono intervju i studio, nego je to neki život koji ti gledaš, kao, znaš to je ono gotovo potpuno nezamislivo. Ovaj, nije neki format, ali pogotovo one formati koji su na RTS-u i dalje ono, standardni koji su ono stari 30 godina, ali Mislim, ja ne volim formate čak ni ovako kako ih, ne znam, BBC fura sada i tako dalje, a ovaj, a ovo su neki koji, ne znam, od, iz pretprošlog veka. A, um, I onda su ljudi, mislim, nisu mogli da veruju šta se dešava, kao da su mogli da gledaju neke takve filmove u kojima se samo tako vidi život, znaš, u kadru nekom. A, um, Tako da možda, možda bi bilo logično da se i ovaj prikaže, ali ne, juče smo opet, eto, ta juče je bila ta panel diskusija u Domu, domu omladine i onda smo tako raspravljali, bio je gospodin Goran Marković i Janko Baljak je bio tu, ja, se tako nešto raspravljali svi i nekoliko nas iz mlađe generacije ovaj, dokumentarista i bila je sada mi treba mlađi da se izborimo za ovaj, za svoje mesto kao da se ti filmovi prikaže, ja samo kako? E, sad ja da idem kod gospodina Tijanića, raspravlja sa njim, znaš. No, no, znam da i oni imaju problem. Ove, ovaj, pa ne, dobro, iste, oni... iste prirode, a, bez obzira što su stariji. To, i onda se postavlja pitanje da li se to isplati uopšte da se mi borimo, jeli, kao da se to stavi na RTS, jer možda možda je bolje da pokušamo da nađemo neko skroz drugo rešenje, možda to uopšte nije više rešenje, ali sad, sad ne znam. Mislim, um, znaš kako, svi mi nekako činimo koliko, koliko možemo da što više ljudi vidi te filmove, Um, ali ne znam, ne znam da li je ta RTS i bilo koja druga televizija pravo rješenje više. Jer, i, znaš šta, i, i kontekst u kom gledaš film menja film. Slažem se. I onda možda to nije dobro rešenje uopšte, možda treba samo da potpuno idemo, da ignorišemo taj neki sistem. Mm, Donekle bi se složio, s jedne s druge strane opet mislim da možda ne bi trebalo tako ići, nemam pojma šta ja ti kažem, <laughs> zaista. Jer ovaj, znaš, prepustiti ljudima samima da biraju ono što misle da je dobro za njih se pokazalo pogrešnim Pogubnim. između, da, pogubnim između ostalog jedna od svojih rečenica u filmu vezano za sam rat je bila upravo to da kao mi svi pokrivljujemo rat za ono što nam se desilo, ali taj rat se ne bi mogao desiti bez ljudi. Da. Pa jeste. <laughs> Šta ti kažem, ne znam. Mislim, mi smo ovaj... Ne znam, opet ono je pitanje kako, kao, kako se treba sad boriti protiv toga, kako sad ono... Mislim, jedino što ja znam, jedino što ja znam je da a, ja kad sam počinio da se bavim dokumentarnim filmom, što je bilo pre nekih sedam godina, ja nisam imao pojma šta je dokumentarni film. Ja sam upisao tu jednu školu koja se zvala Telje Varanja, ja sam prijavio, ja sam bio student fizike tada. I ono nekako, nisam bio zadovoljan time čime sam se bavio u tom trenutku više. Ovaj, bilo mi potrebno nešto drugo, ali nisam hteo da se bavim dokumentarnim filmom, ja sam hteo da radim film, pravi film, igrani film, znaš. Ovaj, Hollywood. Pa ne, ne, ne, ne u Hollywoodu. Ne, uvijek je mene kao zanima taj neki autorski film, ali ovaj, ali nikad, znaš, nisam, prosto nisam im video neki dokumentarni film drugačiji od onoga što je kao BBC ili ajde RTS ili šta god. I kad su oni nama pokazali neke filmove tu, znaš, ja sam samo stavio gledao kao, to može, pa ovo je super. I sad ako možemo da pokažemo ljudima takve neke filmove i da oni kažu kao, to može, znaš, to kao, ovako nešto postoji, pa ja hoću još toga da gledam ili hoću da napravim ili hoću da imam neki drugačiji pristup prema životu. Um, to je jako bitno, mislim, znaš, da imaju kao, prosto da ljudi, svi mi se jako lako zakucamo u neku perspektivu svoju, ovaj, ne znam, ja sam eto imao sreće kao klinac da ono, odem prvu istraživačku stanicu Petnica. Mm -hmm. I to mislim da je bilo onako jedno prilično ono, formativno iskustvo. A onda posle toga da odem u tu školu, a, taj atelje Varaneli, da ovaj, u sam naučio stvari da pravim filmove. I to su neka dva ne, jako bitna formativna iskustva i tu sam stvarno imao sreće. Sad, ja mislim da svako treba da ima nekog u životu neka takva formativna iskustva, ali šta ako ih nema, znaš, ako ih, ako te se tebi stalno nudi jedno te isto, te jedno te isto. <laughs> Ramba Amadeus, jeli? Da. <laughs> e, znaš šta me zanima? Ti si jednim delom kroz taj film prikazao uh, više onako kroz neku taksu e, i uh, život tvog oca uh, neke detalje iz bivše nam države. Mislim na Jugoslaviju. Kakav je tvoj odnos e, danas, iako si ono, 82. godište, dakle, rođen si dve godine nakon smrti Tita, ali si ipak rođen za vreme postojanja države, a siguran sam da si, videći je li šta radiš, se upoznavao i sa nekim kulturnim aspektom, društvenim, u svakom smislu zapravo onoga kakav je bio život u sfrj Dakle, prosto, eto, samo me zanima kakav je tvoj odnos naspram toga. Postoji li kod tebe uh, ono što vole mnogi da pričaju, neka vrsta nostalgije, mm. i ako postoji <clears throat> zapravo za čim? O, to je jako teško pitanje. Um, to je baš jako teško pitanje. Znaš, ja imam to nešto, neko čudno nedefinisano osjećanje kao da... Um, ali mi se čini da ja više proživljavam osjećanja te generacije naših roditelja, mojih roditelja. I da onda ovaj, znaš ti kad kao klinec ono 90. godina dođe i sad ja kao ono, ti slušaš ono Balaševića, slušaš <laughs> ne znam nove fosile, slušaš ne znam tako neko sve neke neke došto onako tukanjive stvari kad si klinac. I to je isto neko formativno iskustvo, razumeš? i onda nekako kao kad odrasteš, pa kao te zakači ta neka ono neka pesma stara, nešto, pa odjednom kao te podsjeti nešto iz detinjstva, ali to uopšte nije deo mog iskustva zaista, znaš. Mm -hmm. I to je ono što pravi malo neki jedan zez u glavi, znaš, da to u stvari nije uopšte, to zaista nije deo, deo zaista mog iskustva, ali ovaj, nekako to proživljavam kroz neka sećanja koje se tiču mojih roditelja i nečega što su oni pričali i tako dalje i tako dalje. Tako da i ovaj film bio to, on je možda na neki način jugonostalgičan, ali on je napravljen iz perspektive zapravo tih ljudi, njihove generacije. Iako ja kao pričam u filmu, ali ja sam tu bukvalno samo mašina, alatka. Znači, meni mhm. je ono, ja sam samo ono neki kao default scene u tom filmu. Ono, pravi likovi u tom filmu su samo ljudi iz te generacije. I film je za njih. I film je o njima i za njih napravljen. Uh, nije toliko, mislim, meni je super sada da i ljudi iz moje generacije se nekako povezuju sa tim filmom, ali mi smo baš onako nekako, imamo taj neki neku čudnu vezu u glavi, kao da ima ta neka nostalgija za nečim što da uopšte nije deo našeg iskustva. I ovaj, i to mi je onako isto zanimljivo, što opet su mi tu zanimljive te neke video trake i tako dalje i tako dalje, ovaj, i time bih se bavio i u buduće ono najviše, tim video trakama, baš. Mm -hmm. Ali ovaj, je znaš ono da je kao taj rat u Bosni, na primjer, je bio prvi rat ikada koji je snimljen na ovaj, ono, koji, s kom, kog imaš neku pozamašnu količinu da. video, ono, snimaka nekih, home video, VHS, znaš. Mm -hmm. I taj VHS je za mene i moju generaciju, ko što je, ne znam, 8 mm bilo za prethodnu generaciju, znaš. Ista vrsta te nostalgije. Mm -hmm. isto, isto te tako drmne kad vidiš ta, tu VHS teksturu, kao što je ljude drmalo ranije kad vide 8 mm teksturu. Da, na njoj se svašta krije. Pa da. Ovi, ovaj, ne znam sad šta će biti kad ovo što se sad snima sve digitalno, kao pošto ništa ne propada, jeli? Onda kao kako će to sad da bude neka nostalgija za tim i šta će ispadno od toga, nemam pojma. Mm -hmm. Ali ne znam, to je ono dosta zanimljivo osjećanje te, ovaj, ne mogu da kažem da je nemam. Racionalno ja nisam igu nostalgija, ali ne mogu da kažem da nemam, da nema tu ničega. Da, <laughs> složio bi se s tobom. Ja, ja sam malo stariji, ali opet ne toliko da bi mogao da se prizećam svih tih detalja. A koliko ti je negdje blisko stajalište uh, Mile Turajlić koja je rekla i o nekoj svojim najavama za film, čini mi se da ima osjećaj da je zakasnila na ogromnu žurku koja se dešavala u tom periodu i onda prosto kad se pojavila računa je već stigao na naplatu. <laughs> da, to je dobro, to je, to je dosta ono... Pa jest slično, mislim, meni onako e, izgledalo kad sam počeo da se bavim dokumentarnim filmom, moj prvi film ta neka vežba studentska je bila u nekoj školici ovde u, u Beogradu sa nekim klincima u trećem razredu osnovne, ono izolacija, koju je u koga zaljubljen u razredu, razumeš, mm -hmm. ne izlazi, ceo film ne izlazi iz učionice uopšte, nikad ne izlazi iz škole, sve zatvoreni prozori, onako fino, sunce sije polju i tako dalje. I sad nije to bila neka vrsta eskapizma, nego sam ja u tom trenutku kao osetio potrebu da, kao reakciju na, ne znam, društvo i tako dalje, da nađem to nešto, šta je to nama lepo kao unutra, <laughs> znaš. Međutim, ovaj, onda sam hteo da odem da pravim, onda je sledeći korak bio sad idem da pravim neku bariku koja je opet u nekoj izolaciji, jer sam ja hteo da nađem šta je tu lepo ostalo kao posle toga, kao posle svih tih ono, gluposti koje su se dešavale. I onda rekao je, ovako, ima taj jedan narod na Kosovu, Goranci, i oni ovaj, ima ta jedna priča o njima da oni imaju ono najpametnije krave na svetu. Mislim, aj sad, prvo što prave najbolje slatkiše na svetu, jeli? Da. I što sam znao neke od njih tada ali ovaj, njihove one krave oni puste ujutru da idu iz štale, onda se one nađu same na ovaj, trgu u selu i onda one idu jeli, da pasu, onda se uveče vrate. Same. Ništa im, niko im ne treba, jel? I ovaj, i onda se neko, kao ja idem tamo, pazi, oni žive visoko u planinama, znam neki od njih predivni su ljudi, to će da bude, to će da bude jedna divna bajka sa ono konjima i kravama koje su prepametne, sa slatkišima i to sve, i to se sve dešava na sred Kosova, pazi. I sad odem ja tamo i ono, januar neki je bio prvi put kad sam otišao u to selo. I ovaj, ja se potpuno oduševim, ja napišem neki sinopsis koji je bio ono, bukvalno čak i naslov, naslov bio bajka, mislim, tako nešto. I ovaj, i samo kako je taj sneg krenuo da se topi, negde početkom proleća, kako sam ja krenuo da snimam, ja sam počeo da otkrivam kao da u tom selu uopšte nije nikakva bajka više, to je, to je samo u mojoj glavi bilo. Mm -hmm. I onda je bila neka kriza gde sam ja nešto nisam znao šta da radim sa sobom. I na kraju sam rešio da napravim taj film kao gde ti kadrovi su svi jako lepi, sve to nekako bi trebalo da bude bajka, ali da tu, da je ono što je u kadru zapravo je potpuno, ili u neskladu sa time. I zato su svi, film, svi kadrovi u tom filmu su jako dugački i ono vrlo lepo, vrlo su onako precizno komponovani i jako puno prirode ima u njima i uglavnom se sve dešava nekako i van sela ima tih životinja i svega, ali onda čovek koji je u kadru, vidiš da je potpuno nekako, da to ne ide. Da to je, znaš, on priča o nekim bensedinima koje pije. Na, na, na hiljadu metara nadmorske visine u izolaciji negde, mm -hmm. on se roka bensedinima. Ovaj, I sad posle tog filma sam opet ono krenula da lutam negde po, ovaj, po ovim našim prostorima da vidim ono i ono nekim najrazličitijim situacijama sam se nalazio, čak sam bio ono hapšen u Albaniji i tako dalje zbog nekog ilegalnog prelaženja granice i šta ja znam. Bilo je raznih nekih ludila, ali ovaj, a, ta, ta neka iskustva, ti ljudi koje sam sretao ono, tokom tih istraživanja, tražio sam šta, čime bi se ja sad mogu dalje, dalje da se bavim, to je bilo nešto nevjerojatno vredno, jer ovaj, jer sam ja shvatio stvarno to, baš to što je Mila rekla, kao sad, čovječe, nešto se izdešavalo, a meni niko nije rekao da, ni, kad se to dešavalo, da se to dešava. A sve i da mi je rekao, ja nisam ništa mogao tada da uradim po to pitanje, ali ono bio klinac, ništa, šta sam ja razumeo. I sad odjednom ja kontam da dok sam ja bio u ovaj, krevecu ili, izvini, i posle ono u školi kao učio da pišem i, i tako dalje, učio neku tamo levu istoriju, ovaj, da se iza ćoška ono dešavalo nešto, pa i ne samo iza ćoška, nego svugde, ali dešavalo nešto što ja uopšte nisam ono razumeo tada. I onda nekako je izgledalo kao, pa ja ne mogu da, da nastavim da se bavim uopšte ovim ako ne zakopam duboko u ovo i da nađem šta se to stvarno dešavalo. Ja. Nešto, mislim, čime ćemo se baviti još <laughs> godinama i godinama. O, ok, sad ćemo napraviti još jednu pauzu, a u, u, u posljednjem uh, posljednjoj fazi ovog razgovora sa Srđanom pričat ćemo o onome šta je radio skorije vreme, odnosno šta je ono šta će raditi ti si nedavno dobio, nekako ti izgleda, su ti suđene razne nagradice, a dobio si na festivalu u Kotbusu nagradu za film, ali ajde o tome ćemo da pričamo nakon, nakon pauze, a slušat ćemo ponovo obrade Boba Dilana, ovoga puta u izvođenju Zorana Predina iz Lašnog Franca. sand vanished from my hand, left me blindly here to stand, but still not sleeping. My weariness amazes me, I'm branded on my feet. I have no one to meet, and the ancient empty streets to that for dreaming. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Take me on a trip upon your magic swirling ship. My senses have been stripped, my hands can't feel the grip, my toes too numb to step. Wait only for my boot heels to be wandering. I'm ready to go anywhere. I'm ready for to fade into my own parade. Cast your dancing spell my way, and I promise to go under it. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me a jingle jangle morning I'll come following you. Though you might hear laughing, spinning, swinging madly across the sun, it's not aimed at anyone, just escaping on the run. And by the sky there are no fences facing. And if you hear what traces of skipping rills of rhyme, to your tambourine in time. He's just a ragged clown behind. I wouldn't pay it any mind. Just a shadow you're seeing that he's chasing. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Then take me disappearing through the smoke rings of my mind, down the foggy ruins of time, far past the frozen leaves, the haunted, frightened trees, out to the windy beach, far from the twisted reach of crazy sorrow. To dance beneath the diamond sky with one hand waving free silhouetted by the sea, circled by the circus sands, with all memory and faith, driven deep beneath the waves. Let me forget about today until tomorrow. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. I'm not sleepy and there is no place I'm going to. Hey, Mr. Tambourine Man, play a song for me. In a jingle jangle morning, I'll come following you. Yeah. Da, to je bio Zoran Predin i Mr. Tambourine Man. I dalje sa albuma Obrada Boba Dilana o čemu ćemo pričati više nakon što ispratimo Srđana, ali pre nego što ispratimo Srđana mi imamo još što šta da pričamo. E, pri kraju prošlog segmenta razgovora najavio sam delom e, priču o tvom filmu Miraž. Film je dobio nagradu juče, čini mi se, ili prekriče na festivalu u Kotbusu. E, za razliku od ovog, filma e, radnja apsolutno nije smeštena u ovim prostorima, nego na dalekom bliskom istoku. Što <laughs> dalje, to bolje. Što dalje, to bolje. A... Otkud, otkud to i ajde sada konkretizuj malo samo ovo što sam hmm. ja krenuo da pričam. Pa ne, meni to je ovaj, um, kako se zove, taj film dođe ko neka osveta arhitektama nekim koje znam. Mhm, koji su odlazili tamo da rade. Pa <laughs> ne, ovaj, ne, ne, ne, ne, ne, mislim prosto kao, ovaj, meni je Dubai postao neka Dubai gde se jeli film, gde je film smešten u, i o kom je u stvari ceo film a, meni je onako postao tokom par godina neka obsesija. I ja kad sam odlazio na taj master ovaj, u London, a, neko sam znao već da će taj diplomski film biti tamo smešten. I naročito nakon što sam završio ovaj film koji je bio smešten na ovim našim prostorima, koji je bio neko toliko blizak, jeli, a, mom nekom iskustvu, ovaj, baš mi je onako trebalo da, da odem negde, mm -hmm. što dalje. Um, I sad je tu bilo nešto malo love i onda imao sam za kartu i tako dalje i pokupio se, ali otišao. Ali, mislim, radio sam bilo tu ono jedno godinu dana pripreme za taj film, ono, nekih silnih, ono, fascikli sa člancima nekim, istraživanjima, beleškama, a, koje bi to mogle da budu lokacije za snimanje tog filma i tako dalje, i tako dalje. I ideja je bila da se napravi jedan a, onako prilično abstrahovan portret grada. Film je ono 40 2 minuta dugačak, a, znači neki srednji metar. I funkcioniše gotovo, pa mislim, to je skoro pa kao neka instalacija. Mhm. -hmm. um, znači, ono, potpuno jedno vizualno istraživanje grada, ali opet tu sad postoji jedan element ovaj, nekih pisama koje se provlače kroz, kroz to, koje su, ovaj, koje su pisali radnici u Dubaju svojim voljenim osobama kući. I ovaj, nekako... Čekaj, radnici su iz ovih krajeva, dakle su? Nisu, nisu. Um, ne, radnici su iz, mislim, radnici u Dubaju su, oni koji, ali, zidaju Dubaji, su uglavnom iz, ono, Pakistana, Indije, Bangladeša, uh, Kenije ponekad, i tako dalje, i tako dalje. Um, tako da u, pis, u, ovaj, u filmu ima tri pisma, jedno je od um, jedno čovjek iz Indije, jedno je od uh, čovjeka iz Kenije, jedno je od dečka jednog iz Bangladeša. Um, koji svi neko pišu ta pisma neka ovaj, svojim voljenim osobama kući. I to je zato što je u stvari meni um, bio cilj da ne, ne da predstavim Dubaj, mislim sad to nešto kao jedno uličenje nekog, jedno, jedno gro, jedne grozne vrste kapitalizma, ovaj, um, to je prilično očigledno. To je samo potreban jedan kadar, ne treba više. I ovaj, nego sam hteo da istražujem to neki, taj neki kao, tu neku izmeštenost ovaj, ljudi koje ovaj, postoji u Dubaju, taj osjećaj izmeštenosti, um, taj osjećaj da svima nešto nedostaje, da svima nešto to što zapravo vole daleko. svi dolaze u taj grad a, zato što imaju želju da nešto, da ostvare neki san, ali da nešto zarade neki novac, da koji će im pomoći kasnije u životu, da ne znam, ili ako ste europljeni da ostvarite neke ambicije koje niste mogli da ostvarite u Europi, zašto je to neka kao običana zemlja ali i ovim bogatima i ovim siromašnima isto nedostaje nešto stalno i onda sam nekako hteo da to predstavim na onako prilično ravan način, gde su i bogati i siromašni ti ljudi snimani na potpuno identičan način. I sve je tu dosta abstrahovano, nema nekih likova za koje čovjek može da se veže u filmu. Dosta je drugačije od ovog pisma ocu. Um, I onako, ja, ali je istovremeno jedan esej, uh, zato što opet 99% vremena, ko što sam rekao danas, nisam imao pojma šta radim. Uh, I meni je to super, mislim, zato što tako nekako izlazi jedan onako iskren film na kraju. Mm -hmm. I ja, možda mi je bilo malo teško da zamislim da će moći napravim jedan iskreni, emotivan film o Dubaju. <laughs> A zato što ja nisam... Pretpostavljam nikad... da si tamo odlazeći i otišao i sa određenim predrasudama, ne računajući da ćeš na bilo koji način emocionalno da se povežeš. Pa ne, uvek je cilj da to, dođeš do toga da se emocijno mhm. povežeš, ali nekako kao ponekad te iznenadi to, kao još kao šta sad ovo, <laughs> zašto se ja osjećam ovako, jeli? Ove, uvek čovjek ode sa nekim pitanjima. Kao, mislim, meni je glavno pitanje bilo za taj film, um, zašto ja hoću da odem, mislim, zašto se meni to toliko vrzno po glavi da ja hoću te neke potpuno apokaliptične slike da stavim na ekran? I ovaj, bio mi neko cilj da nađem sebi odgovor za to. Sad, to, to uopšte nije postavljeno u ovom filmu, to je potpuno drugačija forma filma, jeli? Ali mi je za sebe bilo, mislim, za mene lično bilo važno da nađem nekako odgovor na to pitanje i ovaj, negde sam ga i našao i sad to je opet pomaže za neke buduće filmove i tako. Mm -hmm. Ovaj, izazov je bio, mislim, zato što je nama taj, to je bio diplomski projekat i naziv te kao vežbe, da kažemo, je kao imagining reality, kao za, kako zamišljaš stvarnost. Ovaj, onda sam ja nekako shvatio da je tu stvarno zamišljam na jedan prilično strašan način. I ovaj, ja se da nekako se suočim sa time, ajde da vidimo šta je tu stvarno, ajde, ovo je kao nešto što ja imam u glavi, ajde da vidimo mm -hmm. kako to stvarno izgleda taj, ono, ovaj, taj grad. I na njemu sam onda našao neko to polje za istraživanje nečega što je opet bilo intimno i opet su ta pisma nekako došla tu u prvi plan a, kao neka alatka da se, da se, da se nešto približi neka emocija ljudima. Koliko ti je slika Dubaja, onako kakav je danas zapravo negdje e, blisko usporedba slika Vavilona i Vavilonske kule mm. i uopšte negdje ono carstava raznoraznih koja su pa možda i na vrhuncu svoje moći propadali. Da, pa ima mnogo tih priča koje bi mogle, mislim, kao Dubaji nekako je jedno od, jedno od tih nekih a, priča koje a, neki grad u koji je bukvalno, kada pogledaš, urezan u, kraj mu je urezan u početak. Ako znaš na šta mislim, ono, znaš, jednostavno znaš kako će to da se završi, mm -hmm. već unapred. I to je isto bilo super za film nekako, jer a, od samog početka filma ti znaš da ćeš naleteti na jednu katastrofu, drugu katastrofu, treću katastrofu, ono putevi koji se završavaju u sred pustinje nigde i na kraju toga vidiš ono kola koje su sletela sa tog puta i ovaj, neko je poginuo tu. Um, ali nekako od, od samog početka filma znaš da će samo takve slike gledati. I samo se one, se, one se samo nižu nekako, a kao neki kontrast tome dolaze te neke nade ljudi koji, ovaj, e, neke nade i želje ljudi koje su izražene u tim pismima a, u ofu -hmm. I onda je taj kontrast između tih slika i a, tog, tih glasova nešto čime se, čime se film igra. Ali meni recimo ona naj, najbliža a, priča bila, ima jedna priča a, u knjizi Itala Kalvina, a, Nevidljivi gradovi. I sad to, to je knjiga u kojoj um, Marko Polo je lik i on uh, Kublai Khanu priča sada o svim gradovima koje je video kada je obišao svet. I on, njegov je zadatak da zabavlja Kublajkana, jeli, da mu, da mu pričate neke gradove. I sad, jedan od gradova koji opisuje se zove Zenobija. I to je grad u koji, ovaj, koji su došli svi um, ljudi koji su sanjali jednu ženu jedne noći, golu koja tako trči ulicama nekog grada i oni su svi nji, u tom snu počeli nju da jure i onda su se probudili i onda su krenuli da traže taj grad od krenuli u svet da traže, traže taj grad. Nikad nisu našli taj grad, ali su našli jedne druge. Onda su počeli da grade taj grad zajedno. <laughs> Kako bi, kako bi ostvarili <laughs> ponovo, prož, ponovo proživjeli taj Aha. san koji su imali. I um, na kraju a, se taj san nekako potpuno izgubio, zaboravio, a ostale su neke potpuno izvrnute ulice koje ničemu ne služe i svi su u tom gradu samo ostali da rade i žive neke potpuno obične živote, a stan je negde ostao iza i nekako to mi je bilo najbliže onom iskustvu koje, koje sam imao u Dubaju, da je nekako to i bio je tu neki san na početku, bilo je tu nešto, jer uvek ima nešto. Mm -hmm. Mislim, te postoji razlog i neki vrlo dubog zašto mi volimo da zidamo solitere. Um, I to te ogromne, ono, koji su potpuno beskorisni. Ali, ovaj, ali vremenom nekako taj san se izgubi i ostane samo ono što je da. nekako realnost. Mislim da je našim ljudima negde najbliže zapravo uh, san o nezavisnosti jeli, država ove koje su nastale na prostoru bivše Jugoslavije, ipak je to bilo neka vrsta romantizma u onom trenutku kada se o tome razmišljalo da bi se 20 godina nakon toga e, seli i shvatili da to nimalo ne liči na ono o čemu su onda, onda zapravo razmišljali, ako se uopšte sećaju. Šta je bio san? Pa da. Pa da, e, tu sad već ne znam ni koliko je bio taj san definisan, <laughs> znaš, mislim, to je ono, to je sad pitanje, ne mogu da, ne mogu da shvatim šta su ljudi <laughs> razmišljali u tom trenutku i kakav, kakav je to bio san uopšte. Ima jedan drugi film koji me isto jako interesuje, a koji si nedavno, koliko si mi rekao, završio. Zove se Social Network. The Real Social Network. The Real Social Network, da, izvini. E, radnja se dešava u Londonu, reč je o studentskim protestima. Mm -hmm može samo malo da, da, da pojasniš o čemu se radi i rekao si mi između ostalog da je taj film i prikazivan ovde među studentima na filozofskom ili na, filoz, na filozofskom. Mhm. E. Pa ništa, znači to je a, negde pred kraj studija ovaj, prošle godine. Nas troje sa moje klase smo zalutali ovaj, u tu jednu prostoriju na University College London. Mi smo inače studirali na ovaj National Film and Television School, potpuno nekako van tog sistema obrazovanja je ta škola, pošto je filmska škola, pa je to sve nekako odvojeno. Ali, ovaj, našli smo se u prostoriji sa jedno 200 ljudi koji su držali sastanak koji je ono, zastavan na konsenzusu. I sad, jeli, ti sastanci jako dugo traju i ovaj, mogu da budu zamorni, ali ovo je bilo neverovatno civilizovano. Ljudi su zaista slušali jedni druge i menjali mišljenja o stvarima tokom sastanka. Mislim, stani smo mogli da verujem. Ja u životu nisam vidio sastanak na kojem je neko promenio mišljenje o nečemu. I ovaj, to su bili sve mladi ljudi, studenti tog univerziteta, koji su okupirali tu prostoriju a, da, pro, da protestuju protiv a, dizanja školarina u Britaniji. Bilo je tada najavljeno i to je kasnije i ostvareno da će školarine da se dižu sa 3000 funti na 9000 funti godišnje. I to bi onda u tom, jeli, to je sada učinilo ovaj, britansko obrazovanje najskupljim u razvijenom svetu. Um, što znači da svako, svaki student kada završi studije osnovne, pa plus master, pa još ako ode na PhD, ima dug koji, je, koji se teško vraća za, za života. Um, I pritom, jeli, država subvencioniše to sve, ali je to očigledno svima da je to jedan jako neodrživ sistem i da je to samo korak ka potpuno privatizovanju obrazovanja. Ka potpunoj komercijalizaciji, da. da. I da je obrazovanje već i danas, ono, vidimo sad i kako se kod nas to dešava, da ovaj, sve više služi kao karta za neku, neku neki obećani posao. A niti tog posla ima za početak više, niti obrazovanje treba za početak da služi um, zapošljavanju. Um, pogotovo ne visoko obrazovanje. I onda su ti studenti okupljeni oko te neke ideje za zaštite obrazovanje, se okupljaju da protestuju i ja sam otišao tamo zato što, ne znam, ja se jako razljutim oko tih pitanja obrazovanja i onda smo otišli da ih podržimo. I ovaj, ono što se desilo da smo na kraju tog sastanka ovaj, bili toliko fascinirani da smo ponudili da im pomognemo da snimamo nešto. I u narednih par nedelja se ispostavilo da smo mi nekako bili ta ekipa koja je pratila sve što se tu dešavalo i ovaj, da bih tokom tih sastanaka oni izbacili sve medije, BBC i sve ostalo iz prostorije i ostavili jedino nas kao ekipu da snimamo sve. I onda smo mi imali taj neki ekskluzivni mhm. pristup mm -hmm. tim sastancima na kojima se planirala akcije i tako dalje. Taj studentski pokret je tokom tih nekih šest meseci, da kažem između ono novembra prošle godine i marta ove godine, um, izrastao u nešto što je mnogo više od studentskog pokreta. Znači, tu je nastao UK Uncut, uh, to su koji se bori pro, generalno protiv um, protiv smanjivanja budžeta nekim um, um, uslugama koje država ili finansira, treba da finansira, znači neki uh, fondovi za zaštitu, na primjer, invalida i tako dalje i tako dalje. Um, i a, gde je postao to jedan društveni pokret koji zahteva da se banke, na primjer, imaju veće odgovornosti i tako dalje i to sad je mnogo veće od samo studenta. Ali su studenti to pokrenuli i od, oko njih je to naraslo. I ništa, onda smo mi pratili to kako su oni koristili nove tehnologije, Facebook, Twitter i tako dalje, da ove, ovaj, organizuju te proteste i da nekako, kako, su, ta, da, kako je ta njihova ideja rasla tokom tih šest meseci i koliko je odgovor medija na to što su oni radili bio potpuno besmislen i ta neka eskalacija od strane, sa strane policije i tako dalje. I ovaj, i onda smo napravili taj film da bismo preneli to iskustvo koje je tamo postojalo u Britaniji u neke druge kontekste i evo sada mi smo um, prvi put prikazali film prošlog utorka u Londonu i na još 11 univerziteta širom Britanije i onda posle toga na, u narednim danima mislim do da sada da je prikazano neki 30-ak univerziteta u Britaniji i gledamo sada da, ovaj, da ga pustimo i u bioskope E, nadamo se uskoro, tamo. A ovo u Srbiji je publika bila u stvari prva međunarodna publika koja je imala priliku da to vidi i to je bila jedna radionica na Slobodnoj zoni koja su držala moje dve koleginice, Ludovika Fales i Isis Thompson. Mm -hmm. A ovaj, onda smo veče posle toga pustili film i na Filozofskom gde je bilo nekih stotinak ljudi okupljeni koji su bili što studenti koji su došli um, da podržali blokadu tu i što, studen, što ljudi koji su ja, došli da gledaju film. Uh, I to je bilo sjajno jer ljudi nisu postavljali pitanja o filmu, nego su postavljali pitanja o protestima, onome što je tema filma i to je bio neki da. cilj, ali to. Tako da, to je neki naš doprinos tome. Dobro, šta da ti kažem, osim da te podržavam maksimalno <laughs> u tome što radiš i u ovom doprinosu, nadam se da će i više ljudi imati prilike da ga vidi. Uh, jer to što se dešava sada na filozofskom i na filološkom što se dešavalo i ono što se dešavalo i što se dešava već neko vreme i u Zagrebu na filozofskom fakultetu da, da. nimalo nije za pocijeniti. O, nadam se da će i tamo imati prilike isto tako da vide. Ima jedan sjajan film iz Hrvatske koji se zove Blokada, baš ovaj, dugmetražni, izaći će, mislim, u decembru. Uh mhm. -huh. um, i Igor Znam da Bezinović, snimali, da. Igor Bezinović, kolega jedan je snimao, to je dugo, dugo, dugo, dugo, jako puno materijala, tako da ono očekuje se jedan ako Mislim da se neke delove već mogu videti mm, na, na internetu, da, da, da. da. To znam. Uh, Srđane, ti sutra odlaziš za Sarajevo, uh, samo još dve reči, tri ili četiri o tome, ideš na festival Pravo ljudski koji se održava narednih dana sa filmom Miraša. Da. Um, to je ovako, mislim nisam nikad bio na tom festivalu, ali Sarajevo je meni dosta gra, drago ovako i ovaj, super mi je da se taj film <laughs> baš prikazuje u Sarajevu. Ovaj drugi nismo mogli zato što mora da bude Dubai. premijera, zato što mora da bude ovaj. <laughs> Aha. Ne, ne, ne, pa zato što je jako lepo doći kao um, super je doći kao autor sa nekim filmom koji je potpuno nevezan za naše prostore, pa posle prikazati to na našim prostorima. Ovaj, I nekako je onako oslobađajuće na neki mm -hmm. način. Tako da ovaj, to, mi je, to mi je super. Ono, posle toga idem za Amsterdam sa ovim filmom Pismo ocu gde će imati međunarodnu premijeru. A onda, ovaj, onda Bog zna. Vidjet ćemo. <laughs> Neću da kažem, a neko bi rekao nebo je granica. <laughs> Šalim se. Hvala ti puno na, na, na gostovanju. Ovaj, čujemo se, nadam se, nekom drugom prilikom, jeli, povodom nekih drugih filmova. U svakom slučaju, eto, drago mi je da si bio ovdje i to je to, mi nastavljamo dalje sa obradama Zorada Predina, pozdravljamo se sa, sa Srđanom i nastavljamo sa Kupekom još 40 minuta do kraja. Whoever, whenever, wherever, it's the devil or the Lord. You may be an ambassador to England or France. You may like to gamble, you might like to dance. You may be heavyweight champion of the world. You may be a socialite with a long string of pearls. Serve somebody. dancing on the stage. You might have drugs at your command, women in a cage. You may be a businessman or some high degree thief. They may call you doctor or they may call you chief. Serve somebody, you gonna have to serve somebody. some big TV network. You may be rich or poor, you may be blind or lame, you may be living in another country under another name. Serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. You may be a construction worker working on a home. You may a mansion or you might live in a dome. You might own guns and you might even own tanks. You might be somebody's landlord. You might even own banks. Serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. You may be a preacher with your spiritual pride. Maybe city council men taking bribes on the side. You may be working in a barber shop, may know how to cut hair. You may be somebody's mistress, maybe somebody's hair. Serve somebody. You're gonna have to serve somebody. caviar. You might like to eat bread. You make be sleeping on the floor, sleeping in a king-sized bed. Serve somebody. Uh-huh. You're gonna have to serve somebody. Serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to you serve somebody. You may call me Terry, you may call me Timmy, you may call me Bobby, you may call me Zimmy, you may call me RJ, you may call me Ray, you may call me anything, but no matter what you say, you're gonna serve somebody. You're gonna have to serve somebody. Well, it may be the devil or it may be the Lord, but you're gonna have to serve somebody. Kulturno-umjetnički program edukativnog karaktera. but I see through your eyes, I see through your brain, like I see through the water that runs down. you're great till I'm sure that you're dead. Auf. Dakle, Bob Dylan obrade. Ispratili smo Srđana, našeg gosta večeras. Ostali smo sami mi, vi i ja, mi i vi. I slovenački bendovi i autori i obrade Boba Dilana, Inače, prethodno smo slušali Murata i Hozea, valjda se to čita, Hoze, Gotta Serve Somebody i Hit at Nunc, One More Cup of Coffee. Ovo malo pre što smo čuli bila je Katalena i Master of War. Sada nekoliko reči više o ovoj kompilaciji. Kompilacija pod nazivom Project Bob Dylan Postani prostovoljac Prostovoljac e, zapravo znači dobrovoljac, odnosno volonter na naškom. E, čitavu akciju zapravo e, je pokrenula jedna glupi, grupica, glupica, grupica u Sloveniji i u saradnji sa, zamislite, američkom ambasadom u Ljubljani e, angažovali su 13, čini mi se, e, slovenačkih autora i bendova kako bi obradili Bob Dylanove pesme i to gotovo presek čitave njegove karijere, skoro pa no, 50 godina otprilike, dakle nisu samo 60. i 70. u pitanju i inače čitava ta kompilacija, odnosno album, e, je promovisan za 70. rođendan koji je bio, čini mi se, u maju mesecu i to u američkoj ambasadi. Možda ćemo u nekom od narednih kupeka pričati malo više sa nekim od idejnih vođa ovoga projekta, a za kraj, preno što mi krenemo dalje za, sa, sa, sa razgovorom i sa kupekom, slušat ćemo Sabinu Cvilak i Bucket of Rain. kulturno-umetnički program edukativnog karaktera Crli stihove i stilske figure Inačice poredbe, lepršave strukture Treper joj duša i dah zastane na kratko Kad emocije krenu iz gorkog u slatkog Asonanca, aliteracija u mislima joj grčka Šum šaša dok se šaša na špaheru grčka ona voli kad se priča o besmislu i smrti Taj vrtlog života pamet joj zavrti Pričan joj dalje o melankoliji sjeti Dolivan vino i kažem Ovaj život je kratak Pa zašto ne bi bili sretni A u mislima mi samo Kako smatrati stokom Neotesancem idiotom Samo se sesam, stvarno ne znam Čemu sve ovo, al znam sto posto Ti me već smatraš stokom Neotesancem idiotom Samo se sesam, stvarno ne znam Zašto se ne želiš igrat s mojom motkom Jer čuna je ko kamen I stremi ka visini Upinje se sa šume, medad ispe medni sok Uhvatite sovu, s njome poče igrati roh Oko njih se brzo sad kupiše drugi, družina je šumska sva Smerni dobri oni i zaigraše dva po dva Šesla se, sretno cijeli dan Ne zna s kim igra ko Dođi ti ga, zvani kan čudna šuma je to. Ljubomorna mečka što ovdje mu sa sobom igra ovaj ludi rok. Hoće da se napije pa izbija medni sok. Oko jednog panja lije zeca juri, moli ga za igru tu. On se ne da želi kožu svoju čitavu svu. Vesla se, sreća celi dan, ne zna s kim igra golf. Dođe tigar zvanikan, čudna šuma je to. Stolica je opet uhvatila miša, pa se vrti s njima u krug. Mišica sa slonom postade sa najbolji drug. Jedna topog dana u usregu šume, medved ispi medni sok. Uhvatim se soul, da s njom me poče igrati rock Ne zna se, ne zna kada Ne zna s kim igra go Dođe klijat svankan Čudna šuma je to iz arhive, iz arhive. Nije iz arhive RTS-a, ali skoro. Pa da jeste, da. Disciplina kičme i čudna šuva nekad je bio live. Koncert uživo. Na hit meseca, koliko mi se čini. E, pre discipline tiče kičme slušali smo TBF-a i Veseljka. Hehehe. <laughs> I Veseljka, Veseljka. E, kažu da je to poslednji singl, već ima spot koji možete da pogledate negde na YouTube-u, ali ono zašto smo zapravo opustili disciplinu kičme je nešto što će se sutra, a verovatno i za nedelju dana desiti ponovo u Domu omladine u Beogradu. E, događaj se zove TV Posljednja pobuna odnosno pri, prikazivaće se, to će biti neka vrsta televizijskih sećanja na novi talas iz arhive RTS-a. Sutra konkretno u 19h na prvom spratu biće prikazana emisija Sloboda Panku Slobodana Popovića i Kugla glumište Ljubiše Ristića. E, kaže ovako, zahvaljujući predanom radu istraživača televizijske zaostavštine Jovana Bačkulje, u sklopu dugogodišnjeg projekta Doma omladine Poslednja pobuna, koji se revalorizuje na kojim se revalorizuje nasleđe pre svega beogradske novo talasne scene po prvi put u javnosti prikazuju se dve televizijske emisije u produkciji radio televizije Beograd iz tog doba. Uh, Prvo od njih pod imenom Sloboda Panku nastala je 1980. kao deo legendarno dokumentarnog serijala Neobavezno, čiji urednik je bio Srđan Karanović. Reditelj ove epizode bio je Zoran Popović, a u njoj po prvi put na televiziji govore tadašnji protagonisti punk i new wave scene – Prepoznat ćete nemali broj danas poznatih ličnosti iz sveta kulture kao što su Vladimir Arsenijević, Srđan Dragojević, Saša Rakežić, Lola Joksimović, Đorđe Lukić Rahaja, Slobodan Nešović te naravno Momčilo Rajni i Nebojša Pajkić. Neki od ovih bi ja slobodno precrtao. Pajkić je inače bio tadašnji programski, da, Momčilo Rajni i Pajkić su bili tadašnji programski urednici SKC-a. Druga televizijska emisija koju vam predstavljamo zabeležila je suradnju izuzetno uticajne anarhične pozorišne trupe iz Zagreba, Kugla glumište, sa muzičarima iz pionirske faze najznačajnije beogradskog avangardnog rock sastava disciplina Kičme i tako dalje i tako dalje dakle arhiv RTS-a dve emisije, dva sećanja na novi talas – Sloboda Panku i Kugla Glumište sutra, odnosno sreda 9. novembar od 19h. A spomenuli smo ovde Srđana Dragojevića i nedavno su neki imali priliku, u stvari svi smo imali priliku da odemo i da pogledamo paradu. Neki su otišli, neki nisu otišli. U svakom slučaju, a ne znam, ostavljam vama na izbor. Mi ćemo da poslušamo mm, dubiozu kolektivi i ostalo nam je još jako malo vremena do kraja. that people come and hear me again, again, again, again, again, again. again. Righteous Moments in Dub. Dubioza kolektiv, jedan od njihovih remikasa. Da kažu, legenda inače kaže da je mnogo, mnogo pre postojanja, odnosno nastanka Dubioze kolektiv, pre nastanka TBF-a i sličnih bendova u Rijeci postojao bend Unlogic Skill čiji znači, je frontman pre tri godine, čini mi se, izvršio samoubistvo, Damir Badurina, zvani Bada. E, inače, ovih dana, odnosno konkretno 12. novembra, u Rijeci će se tim povodom održati treći po redu izdanje, treće po redu izdanje Slobodne energije. Riječ je o humanitarnoj manifestaciji koja se održava njemu u čast. Ostaćemo još koju sekundicu u tom kraju, zapravo sa Kvarnerskog primorja. Spustit ćemo se neki stotinja kilometara dole južnije, tačnije u Pulu. U Puli će se od 9. do 12. novembra održati 8. Antifa Fest. Dakle, svima vama koji ste raspoloženi za malo anarhije, preporučujem da skoknete do Pule, eventualno do Rijeke. U ostalom, ja mislim da ste dovoljno sposobni i dovoljno pametni da sami znate šta je za vas dobro, a šta nije, tako da sve ove moje preporuke možete da okačite mačku o rep, da ne budem sad nešto prosto i za kraj Eto, poslušat ćemo Unlogic Skill i Daj mi dim, pa vi procenite da li i koliko tu ima dubioze kolektiva i TBF-a, a mi se čujemo slijedećeg utorka.